Tringadão. Tringadão. Tringadão. Tringadão. Uou, pregador luou. Ah, santo é o sangue, santo é o sangue, santo, santo é o sangue, santo é o sangue, santo é o sangue, santo, Um O meu bonde é intocável Pra colar nesse bonde tem que ser mil grau Tem que estar na linha, tem que estar legal Porque sem Deus seu amor incondicional Vagabundo passa mal, passa muito mal Não tem boi pro X9, não tem boi pro zoião Só lamento pra quem deixa os irmãos na mão Lamentável demais essa situação Só fiel, só fiel, cola nessa missão A proteção do Senhor está sobre meus manos Está sobre minhas minas, abaixa em teus canos Nada de tiros, nem nada de danos Só na disciplina geral, no pano Mestrão lá do céu tá nos observando Deixa na mão dele que ele tá controlando Deus Deus, meu controle, está tudo pela ordem, louvo teu nome. Obrigado. protetor. Oh, oh. Tô blindado, tô blindado, do Senhor eu tô blindado, tô blindado, tô blindado, o meu bonde é intocado. Tô blindado, tô blindado, do Senhor eu tô blindado, tô blindado, tô blindado, o meu bonde é intocável. Cada um, cada qual, cada um a sua função. Uns tão bem, outros não, vivem na assolação, vendo a assombração. Só problema, muita treta, mas calma, tem solução. Pai, livra-nos do mal e de toda aflição, das angústias da vida e de toda traição. Blinda minhas irmãs, blinda a nossa fé fortalece todo o coração que confia em ti. Pois o vento nem sempre sopra a favor. Nessa hora a gente ora, confia no Senhor. Tem pessoas demais pensando no mal, querendo fazer ruindade. Então clame o sangue de Cristo pra nos blindar de toda maldade. Tô blindado, irmão, eu tô blindado. Espírito blindado no sangue do Senhor. Oh,